Јас вака би започнал. Вчера го слушам отец Бобан, може би сте имале прилика, тој е еден од помладите на телевизија да го слушнете во некои други изјави по повод нели, празниците. А, мислам дека беше тоа на Сител телевизија, јас го гледав како клип на интернет, меѓутоа мислам беше Сител. Да, и по повод задушница, нели, Дувовден. и го кажа следно, Вели, христијаните секоја сабота го практикуваат како ден да се молат за мртвите, за нивното спасение. Секоја сабота, да, тоа е практика и јас си поврзав веднаш, мајка ми го нарекуваше саботниот ден мр... мртовечки ден, така го вика старите, да. Нормално тоа поврзано и со Христа, неговиот одмор во гробот, меѓутоа, ете, секоја сабота, вели, го практикуваат како ден, меѓутоа, три задушници, кои што, нели, Митровденска, не знам, таа една што паѓа таму пред почетокот на Великденските пости и оваа сега Дуовденска задушница се посебни денови, саботи, кога поусредно се молиме, значи со поголема сила и поусредно се молиме сите заедно за спасението на на нашите починати и за тоа да им се подобри состојбата во задгробниот живот, со тие зборови го кажам. Да, ова, ова многу не заслужува внимание, затоа што знаеме дека е, за жал, спиритизам. Знаеме ние многу добро каква е состојбата на мртвите и дека штом човек замене таму, може да се молите колку сакате. Отишло веќе. Мислам, одлуката е донесена. Но она што заслужува внимание е утрешниот датум, односно празник, ден. И не само тоа што е педесетница утре, мислам, според, нели? Календарот кој што го практикуваат православните и според нивните свакења, туку и Не знам дали забележавте, минатиот, минатата сабота пулката ги обработуваше 23 и 24 глава Матеј, оваа сабота беше 26 глава Матеј, а следната се 27 и 28. И сега не забележав, не знам дали ба сите глави беа уфатени во проучувањето ова тромесече, но еве испуштена е 25 глава Матеј. Не знам дали намерно, дали не навлегувам во тоа, меѓутоа е уште еден повод Јас нема толку да се бавам со десетте девици, значи параболата, но сепак, затоа што и овде станува збор, централно место е Светиот Дух, како и по повод, нели, еве, празникот, под наводници, до овден, јас би сакал да зборувам денеска за Светиот Дух, односно за најголемиот услов да се прими Духот Свети, односно најголемиот услов да се прими позниот дошт, кој што го очекуваме. Раниот дошт веќе падна. Па би започнал од 25 глава Матеј и не мореве да читаме, во интерес на времето, да не се задржуваме премногу, знаеме за што стана озборот. Имаме 10 девици кои што го чекаат младоженесот и пет од нив, односно сите ќе задрмат, пет од нив, која е клучната разлика меѓу овие две групи? Зошто едните не успеале во намерата да влезат на, на сватбената свеќа? Да, во што е неспремноста на лудите, немале дух свети, резерва на масло, нели, во параболата. Е сега неколку карактеристики околу девиците. Се нарекуваат девици, вели се Стрелен Вајд во своите коментари, затоа што исповедаат чиста вера, како и нели оние 144.000 девственици. Исповедаат чиста вера. А оние неразумните се, таа вели, не се лицемери, ја ценат и ја бранат вистината и застануваат на страна на оние кои што ја почитуваат вистината и ја бранат вистината. Че значи, пазите, не се лицемери, ја ценат, и ја бранат вистината и застануваат на страната на оние кои што ја бранат вистината. Но, разликата е во тоа што не го прифакиат влијанието на Светиот Дух. А Светиот Дух, знаете, не се наметнува со сила како што и Господ, нели, не прави ништо во нашиот духовен развој со сила. Тоа оној другиот знае да го направи со сила. Всеки отворен во Копнежот на вековите, 521 страна од овој превод. Значи, преводот што да Миле го правеше заедно со реформното движење, 521 страна, таму при крајот, слушнате овој цитат. Христос на својата црква и го ветил дарот на Светиот Дух и тоа ветување не им припаѓа само на првите ученици. Или тоа ветување се оствари на денот Педесетница. Но не им припаѓа само на неговите, на првите ученици, туку и на нас. Меѓутоа, како и секое друго ветување, тоа е дадено под одредени услови. Јас кажав, дека ќе зборувам за најголемиот услов, според мене тоа е најголемиот услов за да се прими Духот Свети воопшто и најлепозниот дошли. Меѓутоа, како и секое друго ветување, тоа е дадено под одредени услови. Многумина вела дека веруваат и полагаат право на, госп... на Господовото ветување. Тие зборуваат за Христа и за Светиот Дух, а сепак немаат никаква полза од тоа. Зошто? Зборуваат за Светиот Дух, зборуваат за потребата за Светиот Дух, па може би се молат, но немаат никаква полза од тоа. Зошто? Тие не ја подчинуваат својата душа на контролата и водството на божествената сила. Овде е тој најголем услов тие неа починуваат својата душа на контролата и водството на божествената сила. По природа сме луѓе кои што не сакаме да бидеме водени, контролирани, да се починуваме, Вели, ние не можеме да го употребуваме Светиот Дух, туку тој треба да не употребува нас. И затоа треба да му се подчиниме. И да дозволиме да не води преку него Бог влијае на неговиот народ да сака и да постапува според неговата волја. Филипјаните 2.13. Меѓутоа, многумина не се подготвени да се покорат на тоа. Тие сакаат да управуваат самите со себе. Ева го проблемот. Поради тоа, тие не го примаат небесниот дар. Кој е проблемот што гледаме овој цитат? Значи, не имањето желба да се подчините на водството на Духот Свети. Односно, од друга страна, желбата да управувате самите со себе. И тука Господ не може ништо. Тој не се наметнува, не работи со сила. Значи, нема Дух Свети, нема позен дошт, доцен дошт, доколку не се подчиниме на неговото влијание. Продолжува понатаму цитатот и вели Духот се дава само на оние кои понизно го чекаат Бога и кои го очекуваат неговото водство и благодат. На кого се дава Духот? Само на оние кои што понизно го чекаат Бога и кои го очекуваат неговото водство и благодат. Сегавате на дела 5.32. Ајде да отвориме во дела 5.32 ова што Елен Вајд што туку не го испорача преку копнежот на вековите, го читаме и во Светото Писмо. 5.32 дела апостолски, тамо негде од вториот дел на стихот, веле и Светиот Дух, кого Бог им го даде на оние на кои, на кои, кои што му се покоруваат. Ова е најголемиот услов за да се прими Духот Свети. Покорност спремноста да се покорите на Божјата воля, на Неговото водство, на водството на Духот Свети. Дали сме покорни? Колку сме покорни? Значи, што значи покорно? Значи да се подчините, да, да се понизиве, да се подчините на, нечи, на некој друг авторитет. Тоа може би потешко можат да го научат, односно не го искусили оние кои што не биле на војска, <laughs> каде што обично имате ситуации секојдневни, каде што треба да се подчинувате на повисокиот, значи, од вас, на чин. Вие сте обичен војник. Јас дори сум го искусил, искусил испротивното, како мене не ми се подчинуват, пошто бевте се так. И така да, тоа е човечката природа како тоа сега јас да се починувам пред некој друг. Нели, не е секојаш во ред и добро да се починувате на авторитет човечки, не зборуваме за тоа, меѓутоа сепак а, кажувам како тоа се учиме да се починуваме. Низ искуства, низ животот. Дали сме спремни да се покориме, дали сме спремни на... друг да не води, дали сме спремни да учиме. Еве, спомнавме Марија, прекрасен пример во пуката. Тоа е таа истата Марија, која што за разлика од Марта, што правила? Или била укорена. Марта дошла кај Исуса, нели, Исус се наоѓа во нивниот дом и Марта му вели на Исус, види сега што прави, треба, кажи да дојде да ми помогне во кујната околу спремањето. Меѓутоа Исус рекол, слично како во случајов во пауката, значи не и додевај, со други зборови таа го прави најдоброто нешто. Што правила Марија? Да, го избра по доброто. Клечела пред неговите нозе, пред Христовите нозе и била спремна да учи, да слуша. Впрочем, не само таа, се разбери и Марта и Лазар. Исус, дали, биле спремни да учат и да слушаат од Исуса. Исус и затоа е најчесто свратувал во нивниот дом. Ако читате Елен Вајто, тоа го кажува копнаш на вековете. Затоа што биле спремни да учат, да слушаат, да прифакјаат. Исус често пати се изморувал во текот на денот, држајќи говори, проповедајќи, правејќи чуда, се изморувал токму од луѓето кои што не се починувале, не го прифакеле тоа што го слушале и одел нали потоа да ги полни батериите, нали да се моли, да да бара а, сила од отецот. Но кај Марта и Марија во домот на Марта и Марија и Лазара најчесто одел затоа што таму бил приман секогаш и се слушало словото што го патувал. Значи, заклучуваме дека Марија била спремна да се покори, да биде водена, да учи. Па и во примерот што го спомнавме, кога го излеала маслото, она скапоцено миро, за кое што дала огромни пари, го излеа, ја излеала љубовта кон Спасителот, кој што направил многу добрина за неа. И таа љубов неизена била потикната токму од таа агапе љубов, божествена љубов што Исус ја, ја покажувал спрема неа. И простил, седом пати демони истерувал од неа, и на крајот едноставно не штедала пари за да му возврати на некој начин на Исус. И, како што вели таму во исто окопнеш на вековите, се до крајот на времето тој скршен алабастерски сад ќе ја раскажува вистината за неизмерната Божја љубов за паднатиот човечки род. Замислете си каква проповед одржала Марија, без да каже збор во случајот. Само со доброто дело, како што видовме во пуката, што го направила над Исус, го помазала. Видете, исполнета со љубов и исполнета и со Дух Свети, спремна да учи, спремна да биде водена, да се почини на божествениот авторитет на Исуса Христа. Тоа е она што на сите нам ни треба. И кога ќе прочитаме Римјаните 5.5, што беше стих кој што често пати го читавме за време на оние, она серија, моја серија Агапе, Римјаните 5.5 вели повторно тамо од средината на стихот, зашто Божјата љубов е излеана во нашите срца преку Светиот Дух. Таа љубов се излеала и во срцето на Марија, па затоа го гледаме онаа добро дело, а всушност, излевајки се таа љубов во неа, всушност се излеал Духот Свети, затоа и била спремна и да слуша, да учи. Тоа што секој од нас треба да биде спремен. И при секој отварање на Библијата, како ја проучувам Библијата? Пазите, ако не сте покорени, ако не сте спремни да се понизите, да бидете водени од Духот Свети, од кој што биле инспирирани сите писатели на Библијата, па и Духот на пророштвото, односно сестра Вајт, тоа ќе забегате, ќе креирате некоја своја теорија и ќе верувате во се и се што и нема да ја прифатите вистината, затоа што не сте покорни да бидете водени. Туку сакате да се водите самите себе, како што читавме предходно во. Од тука произлегуваат сите погрешни доктрини кои што денеска ги има еден куп во адвентизмот и воопшто во светот. Така да таа покорност, таа понизност е основна за да се прими Духот Свети, за да ја обави целата онаа работа, значи на чистење, на, на обраќање и нормално и на онаа сила конечна која што ќе се излее за да се заврши делото преку а, позниот дошт. Еве ја видовме Марија. Да го видиме Исуса како најголем пример. Што вели тој за самиот себе во Јован, Евангелие по Јован 5.19. Таму лани, полани го проучувавме ова Евангелие. И да се подсетиме на некои од стиховите. Јован 5.19. А Исус во одговор им рече, Вистина, вистина ви велам, Синот не може ништо да прави само од себе, Пазите колко Исус бил зависен од својот Отец. Ништо не правил само од себе. Ако не види што прави таткото, зашто она што го прави таткото, истото го прави и синот. Еве ја таа покорност. Ја гледаме на дело во неговиот живот, или 30 стих од истата глава. Јас ништо не може да правам само себе. Во истата ова глава неколку пати Исус вели, јас ништо не правам само од себе. Јас ништо не можам да правам само од себе, како што слушам, така судам. И мојот суд е праведен, зашто не ја барам мојата волја, туку волјата на оној кој ме прати. А малку погоре, нели, стои запишено дека таткото му го даде судот на Христа. А овде вели дека тој не суди само од себе, туку како што слуша. Како што слушам, така судам. Како што слушам од Отецот така судал. Погледнете оваа покорност. Спремност да биде воден, па и во Гециманија. Спомнавме доста многу работи за Гециманија. Еве, да кажем, јас оно што сакав да го кажам, но, ете, може би немаше време. Исус ке каже, че пазете, на за сметка на тоа, дека свесен дека ќе се одвои од Отецот, тоа е одвојување, како што спомнавте, сепак, му било тешко, рекол, Отче, ако може да ме одмине оваа чаша, но сепак, што ќе каже? Нека биде Твоја воля, заради нас, повредни сме му ние. И повторно она покорност на, на Отецот, значи на оној план како бил осмислен, му било претешко, сам поминал низ тоа, да, како што истакна братјани. Но само заради нас и наше спасение ќе каже, но не моја, твоја воја, кај Господ. Еве таа покорност. Да ги послушаме овие старозаветни месијански стихови во Исаија, 5.50 глава, прекрасни стихови, кои што ако било што заборавиме од денешната тема, ова треба да го запомнеме кажуваат се. Што може би јас, еве, ки испуштам да го кажам, или може би не доволно <laughs> добро или јасно ќе го кажам. Исаја 50 глава 4 и 5 стих. Господ, Господ ми даде вешт јазик. Ој се однесува на Исуса, на Месијата. Господ, Господ ми даде вешт јазик, за да знам да ги закрепнувам уморните со зборови. Кој му го даде? му ја даде таа способност, тој јазик. Господ, знаеме како мал, како проучувал, ја читал Библијата, учил од своите родители. Секоје утро тој ми го буди увото за да го чуем како учениците. Секоје утро тој ми го буди увото за да го чуем како учениците. Спремни ли сме секој утре кога се будиме да го чуеме Божиот глас? Да се покориме, да се понизиме, да речеме Господи, Ти водиме денеска. Нека биде се по Твоја воля. Ние тоа знаеме да го кажеме во молитва, нели, ама дали вистински го правиме, дали вистински му се покоруваме. Секој утро тој ми го буди увото за да го чуем како учениците и петиот стих Господ Бог ми го ми ги отвори ушите, не се противев ниту се повлекував. Проблемот кај нас е токму ова. Ние често пати се противиме на тој глас. Не се покоруваме и затоа и немаме успех на духовно поле, во наш личен план, како црква и не можеме да очекуваме како такви, ако не се научиме на покорност, дека ќе се излее познај од дошт. Знаете, во еден свој цитател Евај вели дека ќе паја дождот околу нас и ние нема ни да поосетиме воопшто. Паднал или не паднал, или може би уште ќе очекаме како евреите денеска се уште го чекат Месијата. Да. Затоа што не сме спремни да слушаме, да се покориме и најчесто се противиме. Меѓутоа, ево гледаме примерот на Исуса. Ево, пак ќе ги прочитам двата стиха. Господ, Господ ми даде вешт јазик за да знам да ги закрепнувам уморните со зборови. Значи, и нам може Господ да ни даде вешт јазик. И ние можеме лесно да дојдеме до срцата на душите, ама ако предходно бидеме спремни да слушаме, не можеме ние сами во своја сила или водени самите од себе, да имаме било каков успех. Господ, Господ ми даде вешт јазик за да знам да ги закрепнувам уморните со зборови. Секој утро тој ми го буди увото за да го чујам како учениците. Господ Бог ми го ми ги отвори ушите, не се противив, ниту се повлекував. Така и Марија, како учениците. Како секој ученик кој што коленичел покрај нозете на својот учител, учела, била спремна да учи. Спремни ли сме ние да учиме? Тоа секој од нас може да се одговори сам на себе. Сега да видиме уште на крајот, уште некои стихови имаме, да ја видиме поврзаноста на примањето на Духот Свети и љубовта, она агапе, се уште мислите ме водат во тој, во тој правец, преку еден убав пример, кој што можеме да го искористиме и за тоа како да си го сочуваме бракот Така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 И како што црквата, значи, му се покорува на Христа така да им бидат и жените покорни во се на своите мажи. И сега ние мажите кажем, а, слушате ли вие жени, што <laughs> кажува овде Павле? Ама, вториот стих. Од што зависи покорността на жената кон мажот? И на црквата кон Христа? Мажи, любите ги своите жени како што Христос ја возлюби црквата и се предаде сам себе си за неа. Еве таа љубов агапе, пожртвувана, дури и животот да го даде. Мажи, любете ги своите жени, како што и Христос ја возлюби црквата и се предаде сам себе си за неа. Затоа црквата му е покорна на Христа. Треба да му биде покорна, затоа што Христос даде се. Се жртвуваше таа негова љубов е таа. И сега не може да очекуваме да жените да бидат покорни, сега тоа покорност и поднаводници, кој знае како секој од нас го сваќа. меѓутоа, ако ние сме спремни да ја любиме својата жена, да ги любиме своите жени, како што Христос ја возлюби црквата, е тоа и жената така, Ова не треба да биде, значи... Ова не треба да биде повод сега жените да, да, да, да, да не ги слушаат мажите, значи да избереме да погрешно, сите ние пред се треба да не биде Господ на прво место, него да ослушаме. Меѓутоа, еве ја споредбата, многу фина. И гледате ли, поврзаноста на покорноста и љубовта. А пазете, ние сме добиле се од Господа. Еве 21 дел, 21 сабота зборовме за таа агапе љубов. Каква е таа агапе љубов? Што се Господ направил за нас? Па што не е тешко на нас да му покориме, да му се покориме и да му дадеме се? На Марија воопшто не е било тешко. Се што заштедила да, да го истори под наводници, да го растори според учениците. Но тоа било израз на таа љубов. Зато што добила се. Прочувавме Јован 3.16. Преку Христа Господ ни го даде целото небо. Се ни даде преку Христа, преку таа жртва. Покорноста и љубовта. Интересна врска. И спомнав, ако сакаме да бидеме успешни и на духовно поле, биеме битка секој ден со своето собствено јас, како најголема борба што имаме, со гревот, со, слаб, со склонностите наши. Јаков 4.7, ајде ќе завршиме со овој стих. Повторно се, се спомнува и овде покорност, покорете. И така покорете му се на Бога, а противете се на гјаволот и тој ќе побегне од вас. Сакате ли да побегне гјаволот? Сакате да бидете победници на секој искушение? Покорете му се на Бога. Тоа е прво. Покорете му се на Светиот Дух. Нека тој ве води и тогаш секоја битка ќе биде извојувана. Ова е Моја желба, моја молитва и Господова желба и Господова молитва за сите нас. Нека Господ не благослови. Амин.